Astrīda Lingrēna, Roņa laupītāja meita. Pirmā nodaļa. Tonakt, kad piedzima Roņa, pār kalniem rībināja pērkons. Jā, Tā bija tāda pērkona nakts, kad visi māži, kas mājoja Matisa mežā, pārbijušies nolīda savās alās un slēptuvēs. Vienīgi briesmīgajām harpijām pērkona laiks patika labāk par jebkuru citu laiku, un tās kliegdams un brēgdams laidelējās apkārt Matisa kalnu laupītāju pilī. Tas traucēja lūvisi, kas iekšā gulēja un gaidīja bērnu, un viņa sacīja Matisam, aiztrens prom ļaunās harpijas, lai te vienreiz ir kluss, Citādi es pati nedzirdu, ko dziedu. Proti, bija tā, ka gaidot piedzimstam bērnu, Lūvise dziedāja. Viņa apgalvoja, ka tā esot vieglāk, un iespējams bērns tad būšot priecīgākas dabas, ja nākšot pasaulē ar dziesmu. Matis paņēma savu stopu un pa pils šaujam lūku izšāva pāris bultu. Taisieties prom, mežonīgās harpijas, viņš kliedza, Man šonakt bērns gaidāms, vai jūs to neapjēdzat šausmones tādas? <laughs> Viņam šonakt bērns gaidāms, harpijas klaigāja. Pērkon laika bērns tas būs, mazīši un neglīts, kā nu ne. <laughs> Tad Matis vēlreiz šāva bultu tieši virsū harpiju varam, bet tās tikai indīgi nosmējās par viņu un nikni klaigādams aizlaidās pāri koku galotnēm. Kamēr Lūvisa gulēja, dziedāja un gaidīja bērnu, un Matis, cik vien labi spēdams, pārmācīja mežonīgās harpijas, Matis laupītāji sēdēja apakšējā lielajā velvi zālē pie pavārda, ēzdami, dzērdami un trokšņodami tikpat skaļi kā harpijas. Ar kaut ko taču viņiem vajadzēja noņemties, tā sēžot un gaidot, un gaidīt viņi gaidīja visi 12. Kas tur augšā torņa istabā tagad notiks? jo visā viņu laupītāja mūžā Matisa pilī nebija piedzimis neviens pats bērns. Visvairāk gaidīja plikpaurainais pērs. Vai tad nu drīz nebūs klāt tas laupītāju mazulis? Viņš taujāja. Es esmu vecs un sagrabējis, un manai laupītāju dzīvei drīz būs pienācis gals. Iekams aizeju, būtu tīri labi dabūt redzēt jauno laupītāju vadoni. Tikko viņš to bija izteicis, atvērās durvis un iedrāzās matis. Tīri vai sajūts no prieka. Gavilēdams un uz augšu palēkdamies, viņš riņķoja apkārt zālē un kā neprātīgs kliedza. Man ir bērns, vai dzirdat, ko es jūs saku, man ir bērns! Kas atskreizēns vai meitene? Plikpaurs pērs no savas tūra apjautājās. Laupītāja meita, kāds prieks, kāda līksme, Matis sauca. Laupītāja meita, tur viņa nāk! un pār augsto slieksni ar savu bērnu uz rokām pārkāpa lūvise. Tad laupītāja uzreiz apklusa. Nu gan jums alus iestrēga, gan rīklē, Matis sacīja. Viņš paņēma no lūvis smeiteni un nesa viņu apkārt rādīt laupītājiem. Skatieties, ja gribat redzēt skaistāko bērnu, kāds jebkad ir dzīvis laupītāju pilī! Meita gulēja uz Matis rokām un vaļējām acīm skatījās uz viņu. Šis mazulis jau šo to zina un saprot, tas skaidri redzams, Matis sacīja. Kā viņu sauc? Likpaurs bērs gribēja zināt. Roņa, Lūvis atteica. Tā jau labi sen bija nolēmusi. Un ja nu būtu piedzimis puika? Likpaurs bērs iebilda. Lūvis mierīgi un stingri uz viņu paskatījās. Ja reiz esmu nolēmusi, ka manu bērnu sauks par Roņu, tad arī būs Ronja. Tad viņa pagriezās pret Matisu. Vai negribi, lai tagad es viņu ņēmu? Bet Matis negribēja šķirties no meitas. Viņš tikai stāvēja un ar abrīnu skatījās viņas dzidrajās acīs, uz viņas mazo muti, uz viņas melnajiem matu kušķīšiem, uz viņas bezpalīdzīgajām rociņām, un viņš notrīsējies mīlestības. Bērniņ, šīs mazajās roķelēs tu jau tagad tūri manu laupītāju sirdi, viņš sacīja. Es to neapjēdzu, bet tā tas ir. Iedod nu tagad man paturēt! Plikpaurs pērs lūdza, un Matis ielika viņam rokās roņu tik vārīgi, it kā tā būtu zelta ola. Te nu tev būs jaunais laupītāja vadonis, par kuru tu tik ilgi tērgāji. Tikai nenosvied viņu zemē, jo tad šī būs tev pēdējā stundiņa. Bet plikpaurs pērs tikai uzsmaidīja roņē ar savu bezzobu muti. Viņa liekas tik viegla kā spalviņa, Viņš izbrīnējies, ieteicās un pašūpoja bērnu. Tad Matis sadusmojās un izrāva bērnu viņam no rokām. Ko tu, aitas galva, gribēji? Lielu brangu laupītāju vadona resnu vēdru un ķīļbārdiņu, vai? Tad visi laupītāji saprata, ka par šo bērnu viņi neko nedrīkst iebilst, ja grib, lai Matis ir pie laba prāta. Un kaitināt viņu patiešām neklājās. Tādēļ viņi tūlīt ņēmās slavēt un cildināt jaunpiedzimušo. Roņai par godu viņi iztukšoja arī daudzus kausu salus, ar to darīdam prieku Matisam. Viņš apsēdās goda vietā pie galda, reiz pa reizei parādīdams savu brīnumvaino bērnu. Šis te borku vai traku pataisīs, Matis ierunājās, lai viņš sēž savā nožēlojumā laupītāja alā un aiz skaudības griež zobus. Jā, piķis un zēveli. Tā būs tāda zobu griešana, ka visām mežonīgajām harpijām un pelēkajiem mošķiem borkas mežā vajadzēs aizbalst ausis, ticiet man! Likpauris pērs apmierināts māja galvu un viegli ķiķinādams sacīja. Tā tad, ka pataisīs traku. Jo nu matise dzimta turpināsiet, bet morkas dzimta pazudīs no zemes virsis kā divi deviņi. Jā, Matis piekrita uz mata kā divi deviņi. Tas ir skaidrs kā pieci pirksti. Pēc manas saprašanas ir tā. Ja jau Borkam nav laimējies tikt pie bērna, tad viņam arī nelaimēsies. Tad Atskanēja pērkona spēriens, kāds Matisa mežā vēl nebija dzirdēts. Tas bija tāds rībiens, ka pat laupītāji nobālēja, un plikpaura spērs, nespēcīgs būdams, nokrita gar zemi. Arī Roņa negaidīti un žēl ieraudājās, un tas satracināja Matisu stiprāk nekā pērkona spēriens. Mans bērns raud, viņš sacīja. Ko lai iesāk, ko lai iesāk? Bet Lūvisa stāvēja mierīgi, Viņa paņēma no tēva bērnu un pielika sev pie krūts un rauda stūliņa apklusa. Tas tik bija varens spēriens. Plikpaurs spērs arī mazliet nomierinājies ieteicās. Pie joda zibens noteikti kaut kur iespēra. Jā, zibens bija gan iespērs un turklāt pamatīgi. To varēja ieraudzīt uzaustot rītam. Mūžsanā Matisa pils, kas atradās Matisa kalna galā, bija pāršķēlusies uz pusēm. No visaugstākā pilsētas zēguļa līdz pat visdziļākajai pagraba vēlvei pilsēta tagad bija pārdalījusies divās daļās, kuras šķīra plaisa. Roņa, tavs bērnu mušs sākas ar vērienu, Lūvis sacīja, kad ar bērnu uz rokām stāvēja pie sagruvušā dzeguļa un raudzījās uz postažu. Matis plosījās kā meža zvērs. Kā kaut kas tāds varēja atgadīties viņa sentēvu vecajai pilī? Tomēr Matis nejaudāja ilgi niknoties par vienu un to pašu, un Allaž spēja atrast iemeslu, lai nomierinātos. Nu ja, mums vairs nevajadzēs ņemties ar tiem daudzajiem labirintiem, pagraba alām un visu to drazu, un kas zin, varbūt nevienam vairs nevajadzēs maldīties pa Matis pili. Jūs taču atceraties to reizi, kad plikpaurs pērs pazuda un nebija atrodams četras dienas. Plikpaurim pēram labprāt netikās, ka viņam to atgādināja. Vai tad viņš bija vainīgs, ka viņiem izgāja tik slikti, Viņš tikai bija mēģinājis izzināt, cik liela un kolosāla īstenībā ir Matisa pils, un, kā jau zinām, bija atklājis, ka tā ir pietiekami liela, lai apmaldītos. Nabadziņš, kad plikpaurs pērs beidzot atrada ceļu atpakaļ uz lielo akmens zāli, viņš bija tik tikko dzīvs. Paldies Dievam, ka laupītāji bija bļaustījušies un taisījuši tik lielu ļembastu, ka viņš tos pa gabalu sadzirdēja, citādi nemūžam nebūtu atgriezies. Visu pili mēs tik un tā nekad neesam izmantojuši, Matis sacīja. Un mēs jau dzīvosim savās zālēs, kambaros un torņu istabās, kur aizvien esam dzīvojuši. Mani vienīgi kaitina tas, ka esam palikuši bez atteis. Jā, piķis un zēvela tā tagad atrodas plaisas viņā malā. Man žēl tā, kurš nejaudās paciesties, līdz mēs ierīkosim jaunu. Bet šo lietu nokārtoja ātri, un dzīve Matisa pilī ritēja tālāk uz mata kā agrāk. Tikai ar to atšķirību, ka tagad tur bija bērns. Mazs bērns, kurš pēc lūvises domām maz pamazām darīja matis un viņa laupītājus tādus kā pamuļķākus. Nebija jau tā, ka viņiem nāktu par ļaunu būt maz drusciņi savaldīgākiem un smalkāk uzvesties, bet visam ir savs mērs. Bija arī neparasti noskatīties, kā 12 laupītāji ar savu vadoni, kā tādi nelgas, sēž un gavilē par to, ka viens mazs bērns tikko iemācījies rāpot apkārt lielajai zālei. It kā uz pasaules nekad nebūtu redzēts lielāks brīnums. Protams, neparasti ātri griežoties riņķī, Roņa bija iemanījusies atspērties ar kreiso kāju. Šo paņēmienu laupītāji atzina par kaut ko gluži abrīnojamu. Bet, ja tā labi padomā, tad lielākā daļa bērnu jau iemācās rāpot. Lūvis sacīja, bez kādiem skaļiem gaviļu saucieniem un viņu tēviem tādēļ nav jāaizmirst visus pasaules un pat jāatstāja novārtā savus darbs. Vai tad Borkam tagad vajadzēs vienam pašam laupīt Matisa mežā? Viņa sarūktināta jautāja, kad laupītāji ar Matisu priekšgalā agri brāzās uz mājām, lai tikai dabūtu redzēt, kā Roņa apēd savu piena putru, iekams lūvis viņu noliek gulēt pakaramā šūpulī taču Matis šajās runās neklausījās. Roņa, meitiņ, manu mīļo dūjiņ! Viņš sauc, kad Roņa atspērsies ar kreiso kāju, drāzās viņam pretī taisni pāri zālē, ko līdz Matis pārkāpa slieksni. Un pēc tam viņš sēdēja ar savu dūjiņu klēpī un baroja to ar putru, kamēr viņa 12 laupītāji skatījās. Putras ļoti stāvēja uz pavārta gabaliņu nostāk, un savu raupjo laupītāju roku dēļ Matis kustības bija tādas kā neveiklas – daudz putras nopilēja uz grīdas, un vēl Roņa pa brīžam pagrūda karoti tā, ka laba tiesa putras ielidoja Matīs uzacīs. Pirmo reizi laupītājs smējās tik nevaldām, ka Roņa sabijās un sāka raudāt, bet ātri vien viņa attapa, ka ir atklājusi kaut ko varen jautru, un to labprāt atkārtoja, kas iepriecēja vairāk laupītājs nekā uzjautrināja Matisu. Lai gan Citādi Matis uzskatīja, ka viss, ko Roņa dara, ir nepārspējams un viņai pašai nav līdzīgas zemes virsū. Pat Lūvisē bija jāsmējas, redzot Matisu tā sēžam ar savu bērnu ceļiem un putru uz acīs. Mīļo Matis, kam gan var ienākt prātā, ka tu esi visvarenākais laupītāju vadonis pāri visiem kalniem un meža. Ja Borka tevi tagad redzētu, viņš smietos tā, ka piečurātu bikses. Nu, no tā es viņu ātri vien atradinātu, Matis smierīgi atteica. Borka, lūk, bija viņa niknākais ienaidnieks. Tāpat kā Borkas tēvs un tēva tēvs bija bijuši niknākie ienaidnieki Matis tēvam un tēva tēvam. Jā, kopš neatmanamiem laikiem Borkas dzimta bija naidojusies ar Matisa dzimtu. Mūžīgi mūžam viņi bija bijuši laupītāji un biedz godīgiem cilvēkiem, kam ar saviem zirgiem, ratiem un vezumiem vajadzēja braukt cauri biezajiem mežiem, kur viņi mitinājās. Lai dievs ir žēlīgs tam, kam jātiek pāri laupītāju takai. Tā ļaudis runāja, ar to domādami šauro kalnu pārējus ar Borkas mežu un Matisa mežu. Jo tur uz vakts alleša stāvēja laupītāji. Un vai tas bija Borkas laupītājs vai Matisa laupītājs, aplaupītajiem tas bija viens pīps. Viņam taču vienalga, kurš laupa, bet Matisam un Borkam gan nebija vienalga. Viņi cīnījās uz dzīvību un nāvi, un jau pa laupītāju taku nebrauc pietiekam daudz vezumu, viņi laupīja viens no otra uz nebēdu, ko vien varēja dabūt. Roņa par visu to nekā nezināja, un viņa vēl bija par mazu. Viņa arī nesaprata, ka viņas tēvs ir bīstamais laupītāja vadonis. Roņai tas bija tikai bārdainais, mīļais matis, kas smējās un dziedāja, bļaustījās, un ēdināja viņu ar piena putru. Viņa Matisu mīlēja. Bet roņi aug acīm redzam un pamazām sāka izzināt apkārtējo pasauli. Ilgi viņi domāja, ka lielā velvju zāle ir visa pasaule, un tajā viņi jutās labi. Tur viņi tik droši sēdēja zem garā milzīgā galda un rotaļājās ar čiekuriem un akmentiņiem, kurus viņai pārnes mājās Matis. Un lielā zāle jau nemaz nebija tik slikta vieta mazam bērnam. Daudz jautru tur varēja piedzīvot un daudz ko varēja iemācīties. Roņai patika, ka laupītāji pa vakariem dziedāja pavārta priekšā. Viņa klusi sēdēja zem galda un klausījās, līdz prata visas laupītāja dziesmas. Vēlāk Roņas dzidrā balstiņa viņiem piebalsoja, un Matisam palika mute vaļā aiz pārsteigumu par savu nepārspējamo bērnu, kurš tik skaisti dziedāja. Arī dancot viņiem mācījās, jo, kad laupītāji aizrāvās tā pa īstam, Tad viņi dancoja un lēkāja apkārt zālē kā trakuļi, un drīz vien Roņi ielāgoja, kā tas darāms. Matisam par prieku arī viņa dancoja, lēkāja un taisīja laupītāju lēcienus. Un, kad vēlāk laupītājs sasēdās pie garā galda, lai atvēsinātos ar kausu alus, viņš lielījās ar savu nepārspējamo meitu. Viņa ir skaista kā maza harpija, piekrītiet man! Tikpat lokana, tikpat tumšacaina un tikpat melnmataina, jūs vēl nekad neesat redzējuši tik daiļu bērnu, Piekrītiet man! Lobītāja māra galvu piekrita, bet roņi klusi sēdēja zem galda ar saviem čiekuriem un akmentiņiem un ieraudzījis laupītāju kājas pinkainajos ādas apavos rotaļājās. It kā tās būtu viņas nevaldāmās kazas. Tādas roņa bija redzējusi kazu kūtī, uz kurien lūvisi ņēma viņu līdz, kad gāja tās slaukt. Bet neko daudz vairāk roņa arī nebija pieredzējusi savā īsajā mūžā – Viņa nekā nezināja, kas atrodas ārpus Matisa pils. Un lai kā viņam tas nepatiktu, kādā jaukā dienā Matis saprata, ka nu tā stunda ir situsi. Lūvis, viņš sacīja savai sievai, mūsu bērnam jāiepazīst dzīve Matisa mežā, ļauj viņai iet. Ak, tad beidzot es to saprats, Lūvis noteica. <laughs> Bijusi man teikšana, tas būtu noticis jau krietnā grāk un no tās reizes Roņē bija brīvi klaiņot apkārt pēc sava prāta. Bet vispirms Matis viņai šo to piekodināja. Piesargies no mežonīgajām harpijām un pelēkajiem mošķuļiem un borkas laupītājiem, viņš sacīja. Kā es zināšu, kuras ir mežonīgās harpijas, kuri pelēkie mošķuļi un kuri borkas laupītāji? Roņa jautāja. To tu pamanīsi, Matis atteica. Ak tā, Roņa novilka. Un vēl tev jāpiesargās neapmaldīties mežā, Matis mācīja. Ko es iesākšu, ja apmaldīšos mežā? Roņa jautāja. Uzmeklēs īsto taku, Matis sacīja. Ak tā, Roņa teica. Un vēl tev jāpiesargās neiekrist upē, Matis sacīja. Ko es iesākšu, ja iekritīšu upē? Roņa jautāja. Peldēsi, Matis zināja teikt. Ak tā, Roņa atteica. Un vēl tev jāpiesargās neievēlties Ellas rīklē. Matis turpināja. Viņš domāja plaisu, kas dalīja uz pusēm Matisa pili. Ko es iesākšu, ja ievēlšos Ellas rīklē? Roņa gribēja zināt. Tad tu vairs neko neiesāksi. Matis noteica, un tūdaļ no viņa krūtīm izlauzās tāds rēciens, it kā tās būtu satvērs pats nelabais. Ak tā, Roņu novilka, kad Matis bija beidzis rēkt. Tad jau es labāk neiekritīšu ēlas rīklē, vai būs vēl kas? Jā, vai nu mazums, Matis nopūtās, bet to tur laiku manīsi. Einu.